74. O'dg'irmishning o'gdilmishga maslahat berganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey qarindosh, so'zimni anglig'in, ey dilkash. Sen yaxshi niyat qilgan ekansan. Xudo tavfiq berib, ko'zingni ochsin. Bu haqdagi bilim faqat bir turlikla emas, har turlik ish bor. Buningga qo'l yetkazish kerak." Buladın biri, mən eytay sən anla. Yaraydığınını körüp bil, andın əməl qıl. Hazırca u yerda turish sen uchun yaxshi. Men uchun bo'lsa, bu yerda turish afzal. Bugun seningdan alga foyda ko'proq tegadi. Bu foydani buzib atsang, qarg'ish, so'kishga qolasan. Qara. Ali al ishida qo'lingni uzun qildi. nurg'un yaxshi ishlarni qilayotsan noming to'nildi xalq halovatga yetishdi al ro'naq topdi raiyat tinmay duo qilmoqda foydali kishi nima deydi angla foydali kishi kishilarning beshidir qara kishilar orasida haqiqiy kishi shuki uningdan xalq foyda ko'radi foydasiz kishilardan kishilar bezor bo'ladi foydali kishilarning foydasi alni to'ldiradi kishi ko'ngliga yaxshi niyat puksa dunyoda hamma ishi tilaginidek bo'ladi yaxshi niyat qilgan kishiga yaxshilik keladi ishini amalga oshirolmasimi savobga erishadi tinchlik va qonun mamlakatning xotirjamligini ta'minlaydi al xalqi sandin xushal bo'ladi qonun qoidalar yaxshi mukammal turg'izilsa yomonlar yeli nayranglarni qo'yib aldin yo'q qiladi bularni tashlab sen bu yerga kelsang u ishlar buziladi o'zing pushaymon qilasan bu qonun qoidalar yana olmishib ketadi almi buzilib qaddini rostlayolmaydi sening o'rningga bir yomon odam o'rinlashidi xalqingni yig'latib birdammi tinchlik bermaydi yomon odam aligni yomon yo'lga boshlaydi yomonlar ish qilib yomon iz qoldiradi bir xudo sandin buni so'raydi xudoning so'riqi bor yaxshi nomingni saqla yomonlik qilmaslik va qonunni buzmaslik kerak yomonlik qilg'uchilarga yo'l qo'ymaslik kerak qiliqi va ko'ngli to'g'ri kishi nima deydi angla u sana nasihat qiladi buni unutma yomonlarga qaytilma qonunni buzma yomonlik qilg'uvchiga yo'l qo'yma o'zing yaxshilik qil yaxshi qonunni yol qo'y ikkala dunyoda yomonlik köməy yashaysan xudo sənə yaxshilik qilish uchun tavfiq berdi har xil yaxshiliklarni qilishni nisb qildi bu yaxshiliklarni nəmiş buzasan ey dili səgək, bunundan sənə ziyan tegidi. Sən al foydasini buzib öz foydangni tashlab bu yerga kelib nima yaxshilik tilaysan men bu yer yaxshiroq deganligimni o'zim sanga tushundirib beray ey chiroyliqim men dunyo davlat tilimidim orzu tilaklarga ko'ngil bermidim xalqqa qo'shilib munosabat bog'lamadim yoki baglar bilan orlashishning yo'llarini o'rganmadim bu dunyo mol mulklarni ko'rginim yo'q yoki kishilarning yaxshi yomon ahvolini bilginim yo'q bu ahvollarni bilib turib u yoqqa borsam va ibodatni tashlasam qamlashmagan bo'lar edi kishi oltin kumushni ko'migan bo'lsa bir ko'ribla qiliqlarini o'zgarsa ming la'natga qoladi angla savdogarlar boshliqi dunyoni kazgan qiton korvini nima deydi kishi mol dunyosiz kambag'al yashagan bo'lsa бейғанден кейін яқшы қылықларына ташлайды. Әгер бір кәмбіғал бай боп қалса, u to'g'ri yo'ldan tez o'zgarib ketadi baxtga erishmagan odam bir dilla baxtga yetishsa borgan siri qiliqi buzilib alga ofat keltiradi alik bo'lmagan odam alga alik bo'lsa xalqi zulm qo'lini sunudi til tekkizudi Sen bugün tamamen dünya ve devletki yetiştin. Könlünü besip arzu heveslerden özünü sakladın. Közün toydu hem könlünü toktattın. Alik bilen billi yaxşı yoldun meni vatısan. Bulanın hemmisi Xuda sana bəgən pəzilettir. Sana barca yaxşılıqlarını ata qıldı, yüzünü yoruq qıldı.''